Lucus kai onus. Lucus ton loipon strategesas Lucon nomus etaxepasin hina hoti an hecastos cunegesei panta eis meson axei kai merida isen hecastoe edosei hopos me hoi loipoi ende eis ontes alleelus catestiosin. Onus de parelthon ten chaiten seisas efe, ec frenos lucu calegnome, alla possu ten xesinen agran tae coite en apethu, agetauten tauten eis meson apomerisas, hode elenxeis tus nomus anelusen hoti autoi hoi tus nomus di caios horisdein docuntes kai en hois horisdusin kai di casdusin uk emenusin